Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 15, 1534 Itinatag ni Saint Ignatius Loyola kasama ng mga kapwa niya mag-aaral na sina Saint Francis Xavier, Nicolas Bobadilla, Peter Favre, Diego Lainez, Simon Rodriguez at Alfonso Salmeron ang Samahang Society of Jesus sa Paris. Ang nasabing Oden na kilala rin sa tawag na Jesuits ay formal na kinilala ni Pope Paul III makalipas ang anim na taon ng pagkakatatag nito. Ito ang itinuturing na pinakamalaking male religious order ng simbahang katolika. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.